lehen urtien, bon denboa ezkin jaso behalt, hemen abigeren urtien bai, eh, lan hapeziak harrikan eta gainen zuhar biti bilzia, hori izi eh, garritan gusta, izan diela. Jente hanitxe galtegin diku azken bi urtetan, edo lehen bi urtetan, ez egan nola behar deneren. Uh, eh, gaitzela, zigarri gari gaitzela, hoita hamabi kilometro, eta ja beste, beste ungu bat eh, argunin ez plantan ezarten, uh, eh, txipiago eta aizago, beste lasterkai heli bat entako. Ordien hoidukek uh, eh, gaisa berria aurten, fen, badukek bi gaisa berria aurten, mena bat apu, lasterka txipi bat eh, egiten jak, bengu txipi bat. Sakierteko botxia gainti, odin hama hiu kilometre egiten dik, eta zagan nule erran denivele pozitif, uh, eh, saspia metra.